luqa bayon qilgan xush xabar birinchi bob hurmatlik teofilos janoblari sizga ma'lumki nurg'un kishilar hazrati aysoning oramizda qilgan ishlarini xotirlashga kirishgan edi ular xotirlashda bu ishlarni boshdan oxir o'z ko'zi bilan ko'rib xushxabar taqatqonlarning bayonlarini asos qilgan man bularning hammasini boshdan tafsiliy tekshirib چون chiqqanligim uchun bularni یزیب bo'yicha معلوم sizga نی لایق تابدم. topdim مقصد maqsad حضرت عیسی حق دا آنگان ta'limlarning ishonchliligini bildirishdir herod podshoh yahudiylar rayonlarida hukmronligini yurgizayotgan chog'larda zakariya ismli bir ruhoniy ötgen idi. u ilgiriki ruhoniy obiya to'pig'i tava bo'lib o'z navbati kelganda yerusalimdagi markaziy ibodatxonda ishlatdi uning ayoli elizabetmi tunji bosh ruhoniy horunning avlodlaridan edi ular ikkilisi xudoning nazirida durust kishilardan bo'lib xudoning butun amr farmonlarga qattiq amal qiladi ammo ular farzand ko'mgan edi chunki elizabet tug'mas edi uning ustiga ikkilisi yoshinib qolgan edi bir kuni zakariya va uning qismidagi ruhoniylar markaziy ibodatxonada navbati bo'yicha ruhoniylik vazifasini ado qilyotadi ular har kuni odati bo'yicha ibodatxonning muqaddas joyiga kirib xudoning huzurida isiriq silishga bir ruhoniy tanlash uchun kak tashlaydi u kuni kak zakariyoga chiqdi u muqaddas joyga kirib issiq silayotganda ibodat qilgan jamoat tashqirda duo qilishyotatdi tuyuqsiz isriqdonning o'ng tarafida zakariyoga xudo avatgan bir farishta ko'rindi zakariya qo'rqinidan ho'tiqib ketdi biroq farishta uningga hey zakariya qo'rqmag'in xudo duoyingni qabul qildi ayoling elizabet sanga bir o'g'il tug'ib berdi uning ismini yahyo qo'yg'in u sanga xushol xuromliq elib keladi uning dunyoga kelishi bilan nurg'un kishilar xursand bo'lishidi u xudoning nazrida ulug' bo'ladi haroq sharob ichmaydi u onisining qo'sqidiki vaqtdan totibla xudoning muqaddas ro'yiga cho'mgan bo'ladi u nurg'un isroillarni rabbimiz xudoning yo'liga qaytirdi u xudo tarpidan xuddi ilyos payg'ambarga ato qilingandek ruh va kuch qudratga to'lgan holda o'zidan keyin kelgan qutqizg'uchidan avval avatilib oti bilan bolaning munosabatini yengvoshdin inoqlashtirib xudoga bo'ysunmaydiganlarni odillarning oqilona yo'llariga qaytirib xalqni rabbining xizmatini qilishga tayyor qiludi dedi man qerib qoldim ayolimning yeshimi bir yagi berib qolgan tusa bundoq bo'lishi mumkinmi man uni nimidan bilalayman deb so'radi zakariya farishtadan farishta man xudoning huzuridagi jabroil bo'laman meni xudo sanga bu xush xushxabarni yetkazishga avatdi vaqt soati kelganda so'zlarim cho'qim amalga oshirildi biroq buningga ishonmaganliging uchun tilim tutuldi bola tug'ilmog'icha zuvonga kamaysan debla ko'zdan g'oyib bo'ldi bu chog'da zakariyani kutib turganlar uning muqaddas joyda nima uchun buncha bunchavola kechikkanligini tushunmay hayron bo'lishdi ko'pchilik uning muqaddas joydan chiqib gap qilolmay qo'llari orqali ishorat qilib maqsadni bildirganligidan uning muqaddas joyda biror g'oyibona alomatni ko'rganligini tushundi zakariya ibodatxonniki navbatchilik muddati to'shishi bilan uyiga qaytdi darvaqa uzun o'tmay uning ayoli elizabet homildor bo'lib besh oygacha talotizga chiqmadi u endi rabbi manga yaxshilik qilib meni haloyiq oldida nomusdan qutqizdi dedi elizabet homildor bo'lib 6 oy bo'lganda xudo farishta jabroilni jaliya o'ksidiki nosira degan shaharga maryam ismli bir qizning qeshig'i avatdi maryam bilan Davud paşoning avlodidan bo'lgan Yusufning cheyi ishkuzilgan edi. Jabroil Maryamning oldiga berib, "Salom sanga, hey Xudoning shafqati muyassar bo'lgan qiz, Rabbim sanga yordir" dedi. Buningdan bak tamtarab ketgan Maryam bu so'zlarning ma'nosi nimidi deb o'yladi. Jabroil uningga, "Hey Maryam, qo'rqmag'in. Sen Xudoning shafqatiga erishding." homildor bo'lib bir o'g'il tug'isan ismini ayso qo'yg'in u ulug' bo'ludi ulug' xudo uni o'g'lim deb ataydi parvardigor xudo uni ajdodiy podsho dovudning taxtiga o'ltirg'izdi u yoqubning jamati bo'lgan isroillarning mangu podshoyi bo'ludi uning podsholig'i cheksizdir dedi man texi qiz tutsam bu qandoqmi mumkin bo'lsin deb so'rdi maryam parishtadan xudoning muqaddas ruhi sening vujudingga tushidi ulug' xudoning kuch qudrati soni soyi bo'lib yiqilishidi shunga sendin tug'ilgan muqaddas farzand xudoning o'g'li deb otilidi tuqqinin elizabetga qara kishilar uni tug'masdaytdi u hozir shuncha yoshinib qolgan bo'lsimu uning o'g'li qo'sar ko'tiginiga olti oy bo'lib qoldi chunki xudo qilolmaydigan hech qandoq ish yo'q dedi jabroil man xudoning xizmatiga tayyorman deganingizdek bo'lsin dedi maryam shuning bilan jabroil uning yenidan ketdi uzun o'tmay maryam oldirash yo'lga chiqib yahudiya o'lkasining tağlıq rayonidagi bir shaharga bordi u yerda zakariyaning uyiga kirib elizabetga salom berdi elizabet maryamning salmini anglaganda qo'shig'idagi bo'voq sakrab getdi. elizabet muqaddas ruhga cho'mib yuqori ovoz bilan mundoq dedi ayollar ichida eng baxtli ayolsan qo'shig'indagi mı baxtlikdir Rabbimning onsi bo'lish сыпытың bilan meni yo'qlab келішіңге munosib emasman. Салымын құлымы kirganda қосқымдыки bovoq сөйініп sakrab ketdi. Sen Худа маңы бәген вәдісіні жәзмен әмәлгі ашырды деп ішенгешке нәқ қадар бәқтіліксән. Мәриям xush bo'lib болып dedi. Qalbimdan ulug'layman Rabbimni. qutqizuchim xudo qildi xursand dilimni yod etdi u mandek arzimas bir qulini avloddan avlodgacha baxtlik deb otilarman shundan beri chunki qodir xudo man uchun yaratdi ulug' ishloni muqaddasdir uning nomi mehr shafqat qilar u ixlosmanlarga avloddan avlodgacha kuchli qo'lini so'zib tarmar qildi yili mikrli takabburlarni taxtidan tushirdi u kuchlik hukmdorlarni ko'tirdi arzimaslarning qaddini so'rg'onlarni badiiy ehtiyojliqlarga quruq qo'l qaytuvdi xudoga ehtiyojsiz biz deb qarg'on baylarni qilg'on va'disini esida tutib biz isroillarga rahim qildi chunki u ajdodimiz ibrohim ham uning avlodlariga avlodingga mangu mer shafqat ko'stiman deb va'da qilgan edi maryam elizabetning yanında uch oyda turib o'z uyiga qaytdi elizabetning oy kuni to'shib bir o'g'il tug'di xudoning uningga shuncha katta mer shafqat ko'rsatganligini anglagan qo'lim qo'shnilari va urtiqonlari uning bilan birlikda xushalliqqa cho'mdi bu vaqt tug'ilib sakkiz kun bo'lganda urug'tiqonlar kelib bolaning xatnisini qilib uningga zakariya deb otisini ismini qo'ymoqchi bo'lishdi biroq onisi, yo'q ismi yahyo bo'lsin dedi bo'lmaydi urug' jamiyatingiz ichida bunday ismliklar yo'qku deyishdi urug'tiqonlar qarshi turib Ondan, ular bolning otasidan farzandiga nima ism qo'yishni xohlaydiganligini ishorat bilan so'rashdi zakariya bir parcha to'xtayni akaldirib ismi yahyo bo'lsin deb yozdi ko'pchilik intoyin hayron qilishdi dal shu chog'da zakariya qayta zuvonga kelib xudoga madhiya o'qishga boshildi ko'pchilik xudoning bu mo'jizasini ko'rib ayminib ketdi bu xəbər yahudiya o'lkasining tağlıq rayonlarına tarqaldi bu işdən xabar topquchilar bu bola kəlbüsüdə qandaq odam bula deb o'ylashdi chunki xudoning kuch qudrati uningga yor edi ondin yashoning 30 zakariya muqaddas uroqqa cho'mib xudoning vəhisini yetkazib mundaq dedi parvardigor ya'ni isroillo e'tiqod qilib kelgan xudoga matila o'qilsin chunki u shafoat qilib xalqini qutqizdi u ulug' payg'ambarlari orqali va'da qilganidek bizni dushmanlarimizdan va yomon ko'ganlardan qutqizish uchun xizmatkori bo'lgan podsho dovudning avlodidan bir kuchlik qutqizg'uchi tiklidi ajdodlarimizga iltifot aylab muqaddas ahdisini esiga oldi u ajdodimiz ibrohimga "Men avlodlaringni dushmanlardan qutqiziman va ularni umr bo'yi o'z oldimda ixlosmanlik va haqqoniylik bilan dushmanlardan qo'rqmay manga ibodat qiladigan qilaman deb qasam bagan song'i kasak hey balam sanmi ulug' xudoning payg'ambari deb otilasan rabbimizning yo'lini tayyorlash uchun hozirlig'uchi bo'lasan uning xalqiga gunohlaringlar kechirim qilinib qutquzsizlar deb uqtirasan chunki xudoyimiz shafqatlik va rahimdildir u arishdan tong shafig'ini ilib kelar bizga u nurini chachar qorong'uliq va o'lim kurangisi ilkida yashayotganlarga boshla bizlarni omonlik yo'liga yahyo kundan kunga cho'ng bo'lib ruhiy jihatdan yetilib qoldi u isroil jamoati oldida xudoning xizmatini qilishni boshlag'icha cho'llarda yashab keldi